Կազմավորման ժամանակ ունեցել եք միան Սարսանկի հիդրոէլեկտրոկայանը 50 մեգավատտ զորությամբ կայան, որը 2007 թվականին արտադրել է 90 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, այն կազմել է այդ տարվա մեր հանրապետության սպառված էլեկտրոէներգիայի ընդամենը 40%-ը։ 2008 թվականից Ղարաբաղի հանրապետության կառավարությունը որոշել է առաջնահերթ կառուցել 5 փոքր հիդրոէլեկտրոկայաններ քրղի ջրերը Սարսանգի ջրամբար տեղափոխելով կառուցել քրղի 1, 2, 3 փոքր հիդրոէլեկտրակայանները եւ Մադաղեսի ջրամբարը, հետո կառուցել Մադաղիս 1 եւ 2 փոքր հիդրոէլեկտրակայանները։ Մենք ունենայի 71.7 մեգավատ հզորությամբ Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանի հետ միասին 6 հիդրոէլեկտրակայաններ։ Տարեկան մոտ 150 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրակայանի արտադրանքով։ Այդ ծրագիրը սկսվել է իրականացվել 2008 թվականից եւ 2015 թվականի հուլիսին նախանշված առաջնահերթ 5 փոքր հիդրոթերապիաները արդեն գտնվել են շահագործման մեջ եւ այդ կայաններով մեր ընկերությունը 2016 թվականին արտադրել է ավելի քան 191 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, որը կազմել է այդ տարվա մեր հանրապետության սպառված էլեկտրոէներգիայի 64%-ը 2017 թվականին այդ կայաններում արտադրել են 181 միլիոն կիլովատժամից ավետ էլեկտրոէներգիա, բայց պիտի նկատի ունենանք, որ 2017 թվականը եղել է Թաթարգետի ջրխոսքի տեսակետից վատագույնը։ Վերջին 22 տարվա միջին ջրխոսքից Սարսակի ջրամբարը թափել ավելի քան 90 միլիոն տոննա մետրով քիչ ջուր։ Մենք առաջնահերթ ուշադրություն ենք դարձրել երկի տարիներին մեկ միավոր էլեկտրոէներգիայի արտադրանքի համար ջրի տեսակարար ծախսին եւ վերջին երկու տարիներին ունեցել ենք լավագույն ցուցանիշները Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցումից հետո, այսինքն 1977 թվականից հետո։ Եթե 2016 թվականին մեր հանրապետությունում սպառվել է մոտ 300 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, ապա այդ կայանները արտադրել են ավելի քան 298 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիան, այսինքն 99%-ը արտադրվել է մեր հանրապետության տարածքում։ 2017 թվականին մեր հանրապետությունում սպառվել է մոտ 351 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, որից ավելի քան 327 միլիոն կիլովատժամը կամ 93%-ը արտադրվել են նույնպես մեր հանրապետությունում։ Մեր ընկերությունը չի բավարարվել կառուցված կայաններով, աշխարհվա դրությամբ շինարարության ընթացքի մեջ է հրղի 4 փոքր հիդրոէլեկտրականի շինարարությունը, որը չնայած իր հզորությամբ ընդամենը 800 կիլովատա, բայց միջնագետ եւ ավազագետ գետերի ջրերի տեղափոխումը հրղի Կասկադի գլխամասային հանգույց դա հնարավորություն ընտալու մեզ ամեն տարի լրացուցիչ գոյություն ունեցող թրգի 1, 2, 3 հիդրոկայաններն արտադրել ավելի քան 9 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա լրացուցիչ։ Բացի դրանից Շահումյանի շրջանում Թարթար գետի Ծախակողմյան լեւ վտակի վրա իրականացում է շինարարությունը լև 1 փոքր հիդրոկայանի վերաբերյալ ընդհանուր 7 մեգավատ հզորությամբ եւ տարեկան ավելի քան 35 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա արտադրությամբ։ Մենք նախատեսում ենք թղթի 4 կայանը շահագործման հանձնել 2018 թվականի առաջին կիսամյակի վերջին սովեն որը մեկնա շահագործման կհանձնվի 18 թվականի տարեվերջին Բաժնի Տոմսերի առաջին հրապարակային առաջարկի միջոցով 2009 թվականին ընկերությունը տեղաբաշխել է 862074 հատ բաժնի Տոմսեր ֆինանսական շուկայից ներգրավելով 905 միլիոն 177700 դրամ ծավալ ու դրամական միջոցներ։ Երկրորդ հրապարակային առաջարկը տեղի է ունեցել 2010 թվականին, ինչի արդյունքում տեղաբաշխվել է 1 միլիոն 400000 հատ բաժնետոմս։ Ներգրաված դրամական միջոցների ծավալը կազմել է 1 միլիարդ 554 միլիոն դրամ։ 2011 թվականին բաժնետոմսերի երրորդ առաջարկի միջոցով տեղաբաշխվել է թվով 3 միլիոն 200 77926 հատ բաժնետոմս։ Արդյունքում ընկերության կողմից ներգրաված միջոցների ծավալը կազմել է 3 միլիարդ 649 միլիոն 597860 դրամ։ Բոլոր բաժնետոմսերի 3 հրապարակային տեղաբաշխումների արդյունքում ընկերության կանոնադրական կապիտալը աճել է 108.8%-ով 5 միլիարդ 100 միլիոնից հասնելով 10 միլիարդ 650 միլիոն դրամ։ Աշխատողների թիվը Արցախեք ընկերությունում ստեղծման պահին կազմում էր 100 աշխատակից։ 10 տարի անց աշխատակիցների թիվը կրկնապատկվել է եւ այսօրվա դրությամբ ընկերությունում աշխատում է մոտ 200 աշխատակից, որոնք ապահովված են բարձր եւ մրցունակ աշխատավարձով եւ աշխատանքային լավագույն պայմաններով։ Միջին աշխատավարձի ստեղծման պահին կազմել էր մոտ 83000 դրամ, այսօրվա դրությամբ կազմում է 218000 դրամ։